совет хирармне. валентина владимировна терешковна тенчери чималданхи ХЕРАРАМ космонавтам Уйгирде вырадан ылдан тула ут шуладан пуржын улыхра саналу ашта да жыбы жула аржинба перданес космосра революци шулы хапсасан, эзі булдан аржинба пірдан Иллич пана телейне тупсасын космос рада яду бульчзан. Элекчух тірдеттінші пиравар, келендень курманче стухса, әмірі ирде пиде ювар, ведер жагыр ажазем бұқса. Хулазем лардадан езіғаля, шыржыва барадан хусынна, эпкаладап хирараман вайхаля, юрадыве шәлчі бульмана. Шулымра, Епшиджі хутта шундым. Вилімрен хыдардын эсмана. Эсмана телейлі бурныш сундын, шавынба савады беп сана. Эспире жүратырын. Шидіндерден. Космыза вешме бадан жунат. Патырғышын, патырзем вештерден. Эзі илемлетрін манчуна. Шаршыва галаще, пурныш сачы. Валя, Эзі үстрін шавзатра. Халяга космос шешке журжа, мадезен шешкемір космосра. Валі ямак, епсанба пір ятла. Валізем сағал итін Сан яду халі хаватла, хватла. занан юлі әмірем.